Sad ćeš vidjet kako ajet mi kičmu. Svalo je, sve je bilo lijepo dok se ne pojavi Mohamed sallallahu alaihi ve Sve je bilo dobro poslaniće. I mi nismo odbijali dok se ti ne pojavi. Jer nam je bilo sve potaman. Vjera je bila vjera djedova, vjera običaja, vjera eksperimentisanja, ovako je ove hevte iduće onako, pa kad dođe drug Tito na vlast, tako ćemo vjerovat. Kada dođe Firaun, tako ćemo vjerovat. Kada dođe Austrougarska, i sad ćemo se oblikovat. Kada dođe demokratija, ajmo se opet fintat, nećemo Allahom Nećemo Allahom jednom jedinom. Mi se ne farbamo. razum pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Soba za put vjernika. Posjetite nas na www.palpak.com Soba put vjernika. Ovo je naš menheđ. Mi drugog menheđa nemamo. قلبي ينبض عند الأقصى تحت نعال الاستعمار نعشي يرفض أن يتأنى يرغب أن يكمل مشواري يرفض أن يحيا في ذل يرجو أن يأخذ بالثار أنا عربي لكن قلبي أكاجو kažu vidite da لنواس se svi digli na Vidite da vas svi napadaju. Pa vidite da vas stalno hapse i privode. Prate. pa šta mislite vi tu tako? I onda kažu, jer vidite da ta dava nije ispravna. Šta oni govori? Šta to oni nama rekoši? Kažu nam da je test ispravnosti ove dave to, ako te ljudi napanu, to onda nije u redu. Ako te ne napanu, niko te ne dira, to je prava dava. Jest papina. Ni papu niko ne dira. بت بعزم وبإصرار سرقوا شمسي نهبوا قمري سقوا كالقطعان صغاري أنا لن أيأس منكم يوما سأربي بالدين صغاري سأعلمهم Ko će da ide ovdje? Nek ide. Ko smatra da treba onako, idi, pa probaj, pa se vidimo zajedno, pa pa, zajedno dvije godine, pa ćeš vidjeti. Oni su satrali sve što je sistema se moglo satrati. Austro-Ugarsku, Franca Ferdinanda, kraljeve, toteme, faraone, Titu, sve su oni satrali. Karl Heinz Rumenige, jel ne? I njega si sad sve satraši. oni u sve mogu se uklopiti. I bojrum, ako si izabro da uđeš u tu mašineriju, uđi, ali budi siguran da ćeš izaći sam ljeven, sam sebe neš moći prepoznati a doneste mi samo jednog čovjeka koji je uspio, kako danas mnogi kažu da, da uspijevaju, da to sredi iznutra, pokažite mi jednog koji je uspio.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 Njega slavimo, veličamo i od njega oprosti uputu tražimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su njega slijedili i one koji će ga slijediti do su dana. A zatim najispravniji govor je govor našeg stvoritelja, jel da? Najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Najopasnije stvari po islamu najopasnije stvari po vjeru kako je došlo u hadisu Ajše radijallahu ta'ala ana bilježi Buhari muslim jesu novotarije jer svaka novotarija je kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam zabluda svaka novotarija je zabluda poštovani džemate prije svega da zamolim Allaha te bareke da nam podari bereketa u ovom radu za njegovu vjeru da zamolim Allaha te bareke da vas to nagradi koji vas je e, za vaš trud koji ste učinili da bi došli ovdje, jel da u bol da nešto čujemo iz Allahove Tebare Kevotala knjige, a kako bi to išala u bilo, nadamo se uz Allahovu pomoć, alaikum selam, uzrokom da zaradimo Allahovu Tebare Kevotala milost prije svega kao džemat, a zatim uzrokom ulaska našeg išala utala Teala u džennete Jer u džennet se ne ulazi po svom hiru. U džennet se ne može ući onako kako tebi paše da se ulazi. U džennet se ne ulazi kako ti smatraš da bi trebalo da se uđe u džennet. Nije, braćo, tako. U, ovu, se ulazi. El jaume akmeltu lekum dinekum وَتَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ U džennet se ulazi, kaže uzvišeni. Danas sam vam vješu, vašu vjeru usavršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam ova vjera, Islam, bude. Jel tako? Čime je zadovoljan uzvišeni? Islamom kao vjerom, u savršenom i blagodati. Jarabi subhanallah, zašto umet nije zadovoljan ovakvom vjerom? Zašto umet Muhammed a.s. muslimani nisu zadovoljni onim što je usavršeno, pa žele da nešto koriguju, da prave finte, od nečega što uzvišeni kaže da je zadovoljan time. A ako je Allah zadovoljan vjerom kojoj je usavršio i blagodatu popunio, braćo moja, da li toj vjeri onda nešto fali? Ne fali takvom je Da li joj treba nešto oduzeti? Ne smije niko usta da kaže treba ili može. Međutim, ima onih mudraca koji govore indirektno, indirektno da može da bi trebalo, da nam je teško i onda zbog te stvari koju su uradili umet zaglavi ovako kako zaglavi i ko je kriv za poraz mi. Mi smo krivi zato što Allah obećava. Allah te bareke obećava. vakane hakkala lena nasrul Ja sam se obavezao da pomažem svoje robove. Svoje mu'mine. Međutim, da li smo poduzeli ono zbog čega se uzvišeni obavezao da će rezultirati time da dobijemo pobjedu od njega. To je pomoć. A koga Allah pomogne, ne može ti niko ništa. Elej se Allahu bi kafi A zar Allah nije dovoljan robu svom? Zar Allah nije dovoljan robu svom? Kako ćeš se uzdat u Allaha te bareke da te pomogne, a radiš nešto što on nije ništa objavljeno Ščipi petlju pa se pouzdaj ako smiješ. A? Kako ćeš se uzdat u njega? Da te pomogne na ovoj vjeri. A ti radiš nešto o čemu on nije objavio ništa. I naprotiv, ti šetani, na šetanski pozivači tvrde da je upravo ono što su oni smislili najbolji, najkraći i po navodnim znacima to i mi kažemo najjeftiniji put da se uđe u Da čitav život samo sjediš u nekoj od džamija, mesida, imaš tri, pet hiljada eura platu i tepaš svoje džematlije koje ne znaju ni gdje je kraj, ni, gdje je početak i kažeš im vi ste dobri, a oni jedva čekaju da ih neko pohvali i da ih podrži na onoj zabludi koju rade. Nisu opravdani, tako mi Allaha, ni oni, a ni onaj što im govori. Omer, radijala, on kaže, nema više opravdanja. Gotovo je stvar. Knjiga je objavljena, sunet je došao. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. An Abi Hurajra radijallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن أبى قال من أعطاني من يطاعني دخل الجنة ومن يصاني فقد باع البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم سويتشي موي سلبنيتي اوتشي الجنة وسم اوني كوي تو ادبيو كاجي الرسول صلى الله عليه وسلم سويتشي موي سلبنيتي اوتشي الجنة وسم اوني كوي تو ادبيو Braćo moja, kada se desi odbijanje, kada ti odbijaš da uđeš u ovaj kada dođe istina do tebe. Lem yakunil ledine keferu, min ahli kitabi wal hatta te al Nisu se mnogobošci, židovi i kršćani, sledbenici knjige, podijelili, nisu se dijelili, nisu krivili između sebe i svađali se, došta, Hatta te tijehomul dok nisu došli dokazi jasni. Dok nije došao furkan, dok nije došlo obećanje gospodara, te bareke otala, da će čuvati svoju vjeru od do Dotad se oni nisu dijelili, dotad su bili džemat koji je cvao u moru bidata, zabluda, kufra i širka i otimanja. Cvalo je, sve je bilo lijepo dok se ne pojavi Mohamed sallallahu alaihi ve Sve je bilo dobro poslaniće. I mi nismo odbijali dok se ti ne pojavi. Jer nam je bilo sve potaman. Vjera je bila vjera djedova, vjera običaja, vjera eksperimentisanja, ovako je ove hefte idući onako, pa kad dođe drug Tito na vlast, tako ćemo vjerovat. Kada dođe Firaun, tako ćemo vjerovat. Kada dođe Austro-Ugarska, i sad ćemo se oblikovat. Kada dođe demokratija, ajmo se opet fintat, nećemo Allah. Nećemo Allah mi jednom jedinom. Mi se ne farbamo. Ova vjera mora se prepoznati. I mi smo ubijeđeni da ako se ne bude prepoznavala, ne budemo mi htjeli biti ti koji će biti uzrokom da se istina prepozna, doveše Allah te barek otala. Portugalca, evo neku noć gledamo, primio islam. Bili smo u Luksemburgu. Primio islam. U, kako se zove ovaj grad, smo bili neku noć? Sad brikem, kako? Njeci primaju islam. Pustili su brade, pravi odmah mešćin. Kaže, mi nećemo ovdje bidate, govori meni na njemačkom. Ne mora ni prevoditi ako on tam što on govori. Vidi se jasno. Duše su ko vojske. Ne mora šahi ni govoriti, jasan si mi ko dan. Vidim da su ti oči usijale, da plaćeš od dragosti, jer je Allah sastavio na istini, na batilu neće nikad. To što je njih tamo milion i danas što idu pa slave, i veličaju poslanika ali salatu wasalam na način kako to se ne smije raditi jer on je poslanik i rom i čovjek i slave i kažu slavimo njegov rođendan jer ga volimo lažete vi ne volite vi ne volite ni Allaha kamoli poslanika jer da volite posla Allaha te bareke otala vi bi slijedili poslanika koji nije pravio fešte koji nije imao kase gdje su njegove mutevelije nosale milijone eura. Nije vallahi. On je sa svojima sahabima dijelio. Pa kad bi na Hendeku Asab zaklao, jel da, pa pozove Allaho posljedniče, hajdi jedi, a on kaže, ne, ne, idu i moji ashabi sa mnom. Hiljadu vodi Rasul salavi selem. Idu i oni sa mnom da jedu. Danas ne možeš da jedeš sa, muf, sa muftijom. <laughs> Nema šanse. On mora preko tepiha proći i ti ćeš ovdje u Bonu, ti ideš u kebab, tamo negdje jest, a on ide posebno, on ide sa onim, kako se zove ova zgrada, visoka, mora gore otići, da te odnosno gleda. Kako? Sa liftom, e, liftom, liftom, da se popne. Jer on ne može, ti nisi u njegovom domenu, ti si neznalica. I daleko ti do njega da dođeš, to je krupna stvar. Moraš proći puno ljestvica da bi došao do njega jer ćeš možda prepoznat njegov lopovluk, njegov slinavluk i on je došao da te postiče da ti slaviš rođendan Muhameda salavi Danas će se to i dana sljedbenici poslanika ali salatu wasalam. A on im kaže svi će ući u dženet osim oni koji to odbiju. Pa ko je taj koji odbije? Kaže komi se pokori taj je ušao. komi se ne pokori taj neće ući. Ne treba ovdje doktorska disertacija, brate moj, da ovo shvatiš. I ne treba, jer imate danas mnogo onih koji kažu nemoj ovog slušat, on će te zavrtit pamet, nemoj onega i on će te zavrtit pamet. Pa kažu, on treba da bude magistar, doktor, hafiz Kur'ana, Buharije, kutobu site, jel da? Pa dobro, kako će, kako će onda tebe prepoznat? Ako ne mogu ni njega, kao lopova, hoće da me prevari. Kako me, šta mi je garancija da tebe prepoznam? Ne, ne, ovo znači ovako, vidiš, ja sam taj koji će ti pokazat koga, uči, koga trebaš slušat, koga ne možeš. Jer mene ne moraš ni prepoznat, ne trebaš, jer ja sam doktor, a ti si bravar. Jel tako? Ovo su finte. Uzvišeni kaže ovima i i svima valedine جَاهَدُوا fina, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni koji se budu zbog nas borili. Koga? Doktore, magistre? Jel? Ha? muftije, rejsove, ko se budu zbog nas borili. Nije. One, sve one koji se budu zbog nas borili, valazine u fina, ne dijene um Mi ćemo putem koji nama vode u put. Ko će te vod putem kada iskreno kreneš prema Allahu? Ko? Allah te barek je Koliko je onih koji danas slijede ove sa čulafima na glavama pa su u Šta je to spasilo? Šta ih je to spasilo da ne odu u zabludu? To što su ovi sve profesori sa Alashara, direktori, magistri za uzimanje para. Eksperti su da ti izvadi 100 500 eura iz džepa. Ali da ti pruži knjigu i da kaže robe Allahov, tako se ne robuje Allahu nego ovako, to neće uraditi nikad, zbog čega? Pa ti ćeš vidjeti da u tim mushafima stoji o, kako je Allahu mrsko kad riječi djela ne prate. Pa ti ideš, he hej, malo, muftija, ja nisam budala. Ti ovo, a ovdje piše ovo. A onda on kaže, jel da, ti ne znaš, ti ne shvataš shvatanje i nemoj ti, gdje si to pročito? Gdje si to Ima da čitate samo ono što mi štampamo. Enesa Karića i kompaniju. To od njih samo uzimajte. Pa kad ti, a njemu dok uzmiješ jedno djelo da pročitaš, sigurno nakon prve dvije, tri strance ne znaš više ni kako se zoveš. Tradicionalno, geometrija, filozofija, pa kad to izo, izobliči, izobliči, pa ti nema, on sam sebe ne razumije da ga ti razumiješ. Zbog čega? Pa on i hoće da ga ne razumiješ. A poslanik Salavi Selem govorio kako? Jezgrovitim govorom. Jasno. Dolazi na Allaho poslanik Salavi u njegovom adresu. Kaže Allaho poslaniće, reci mi šta je islam. Kaže, izgovori šehadet, klanjaj namaz, E, poslije mjesec Ramazan, daj zekat i hađak su mogućnosti. Jel to sve? Allaho poslaniće, ja neću ništa ni dodat ni oduzeti. I on ode, kaže Allaho poslanić, sallallahu alaihi wasallam, ako kaže istraje na ovo, njemu je džene. Ode slav islam od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jeste vidjeli? Sad pa sad. Koga Allah uputi, ovo ne znači da ne treba učiti, tražiti, ima da učiš i da naprotiv, da tražiš i da se boriš 24 sata. Zašto? Možda te i ja hoću zavesti. Ko ti garantije da ja nisam ovdje došao da blefam? <laughs> Ko ti garantije? Da te ja neću ovdje izblefat. Da sam ja došao ovdje da petljam. jele? Da muljam vas pa da kažem, a vidiš, ne. Svako onaj ko bude pozivao sebi, svom džematu, svojoj tituli, zvanju, ostaće bez podrške, budite sigurni. Ne ljudi, Nemojte gledati ovo privino bez podrške Allaha te bareke Bez njegove podrške. A uz njega može će biti milion ljudi, nije problem. Evo vidite šije u, u Iranu, to ima da, lempe na, da lempa na kamaru. Jel tako? Ima i na hiljade. Sofija, ma to da samo da vidiš, milioni. I oni izlaze odatle. Oni traže od svojih šihova. Pljuvačke njihove meću u usta. Gledao sam svojim očima kako sa izvinjenjem izmet od šeha stavljaju u usta radi bereketa. Eto ti dokle si zaglavio. I trebaš tako doručkovati. Tako ti treba. Kad nećeš vjeru čistu kako treba, nećeš poslanika, salalahu i bereket njegove dave, e sad ručaj od svog šeha i tako ti treba. Zaslužio si, nema govora. Je to mjerilo zato što je milion da je puno? Nije. Druga stvar, Druga stvar, braćo, kaže Allah te rekevo Sad kad vam budem počeo čitati, ajte, vi ste ovo vjerovatno čuli i slušali, i ja vas zaklijem Allahom, ispravite me ako nisam u pravu, recite slobodno. Da li sam ja to nešto iz svoje glave? A svi ćete čuti i svi ste čuli. Kako svi i samim bera i svi citiraju ove ajte Kaže Allah te va o ta'ala, va atesimu i džemija. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ألف أن ألف بين قلوبكم فأصبحتم نعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كاجة الله تبارك وتعالى svi se čvrsto Allahova užeta držite. Polako ću govoriti da bi nam bilo jasnije. www.pautalk.com Soba put Vjernik Znači, kaže uzvišeni Tebare Kvetala u prirodu značenja, svi se čvrsto Allahova užeta držite. Zatim, i nikako se ne razjedinjujte. Zatim, i sjetite se Allahove milosti prema vama kad ste bili jedni drugima neprijatelji. Zatim, pa je On složio srca vaša Idemo dalje. I vi ste, nakon što su srca složena, postali milošću njegovom braća. Idemo dalje. A bili ste na ibici vatrene jame, pa vas je on nje spasio. Tačka. Kaže uzvišeni. Kedalike yubejinu Allahu lekum lekum kedalike yubejinu Allahu lekum ajatihi lekum Tako vam on, obrate pažnju, objašnjava svoje dokaze da biste na pravom na pravom putu istrajali. Kompletan ajet sam pročito jer jedno bez drugog ne ide. Kako ne ide, sad ćemo ide. Mnogi danas kažu i samo prvi dio ajeta, svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I onda vidite ljude kako taj dio ajeta gledaju, a o vidiš, moramo ovako moramo biti zajedno. Po svaku cijenu. To su tumači ovog bi hablillahi jamia wa la تَفَرَّقُوا Znači, oni kažu finta. Oni hoće da kažu ljudima da se ovi ajeti odnose na sve one koji rade nako kako misle da treba da rade. Mislim prvenstveno na otare. Kaže, vidiš, mi smo 700 godina, 500 godina ovdje i to je to na što Allah ukazuje. Tako mi je Allaha, braćo draga, ovo nema veze sa istinom. Jel Allahovo uže, odgovorite vi meni, Mevlud, poslanika sallallahu alejhi ve Jel ili nije? Samo recite jel ili nije? Nije. Jel Allahovo uže, prodavat Allahovo uže za stotinu eura, jasin. Dio Allahovog užeta. Je li Allahovo uže da ti 500 eura uzimaš za cijeli Kur'an, za čitavo uže. Jel to? Je li Allahu uže? Da se uvode bidati i novotarije i kufrijati, širkijati u Allahovim kućama. Jel to Allahovo uže? Jel Allahovo uže da se sa mimbera vrši, e, proizvode glasačke kutije za partije? Jel to Allahovo uže? Vidite kako jednostavno odgovarate, a nemate znanja. A niste doktori. Kako to sad? Kako? Vidiš? E sad bi ja trebao. Šta ti znaš? E nije tako, braćo. E sad je to ovako, pa da ja sad počnem fintirati, jel da? Pa to jest to tako, znaš. Ali i ovo je dio užeta. Jer ako mi ne uđemo, ne uzmemo kolaš dio vlasti, a u toj vlasti ima za nas stotinu, dvijesto hiljada eura, kako ćemo da dojde šerijeta? Ha, je tako? To su te finte. Mačku ori, bac Allahovo uže je Kur'an i sunet, sunet njegova poslanika sallahu sallam. Od onog kako smo rekli na početku, u savršene vjere i blagodati. Ništa joj ne smiješ dodatni oduzeti. Jel to uže? Jesmo se složili? Moramo, cijeli ne cijeli. Ko se ne slaže, njegov problem. To je Allahovo uže. Zar Zato treba nešto posebno pojašnjavati da čovjek mora klanjati. Treba li to posebno? Ne treba. Zar treba posebno? Nekom treba i nacrtati u duši. Nekom treba i nastav. Zar treba posebno pojašnjavati da se bereket ne traži preko ajma dedine pećine? Ha? Jer to treba posebno pojašnjavati. Zamislite, a to su ti koji sebe nazivaju i vođe džamatom, braćo moja. Bosna je puna turbeta. Torabija i kompanija. Puna! I vi ste vidjeli milioni nešto ljudi. Sa ispravnom akidom, jel da? Ode kod Torabija da se pričesti. Da izađe iz Allahove vjere. To je to To je lako prepoznat, braćo. Veoma lako Je li da ti kažeš čovjeku to sam čuo ovdje, pa tako? Ovdje je negdje bilo, činim se. Ako ne platiš članarinu, ti si izašao iz, iz okvira islama. Braćo moja draga, ovo je tipičan primjer harizijske akide. Kaže taj lopetalo sa čulafom bijelim na glavi, kaže ko ne plati članarinu, a onaj ko kasni, vjerojatno on je učinio kufr dune kufri. Ko nije na vrijeme isplatio. <laughs> Euzu billahi min Ko ne plati članarinu Mustafi, on je izašao iz okvira Islama. Allahu ekber, izišao iz džemata, jesi vidio? Ša, rukn! 100 eura. Jel tako vraćao? Trebala ovdje doktorska disertacija da ti ovo prepoznaš. Ne, ne, ali treba imati doktorsku disertaciju da bi te ja mogao zapetljati. Znači, da bi te dobro zapetljio, moram biti dobar filozof, Moram znat dobro izgovarat riječi da ti mene ništa ne razumiješ. Da ti odeš sa i kažeš šta ono, onaj reče ja, pojma nemam šta reći. A uzvišeni kaže, držite se Allahova užeta i kad se uvatite za Allahovo uže, a ono je Kur'an i sunet, je tako? Malo prije sami ste odgovarali šta nije. Odgovor je tačan. <laughs> je tako? Osobe A, B, C, D, E, svi deset pojena. Polažete ispit. Kod Allaha nije kod mene. Je tako? E, Allah kaže da je to Allahovo uže. I onda kaže وَلَا تَفَرَّقُوا Nemojte se razjedinjavati. Kad? Pa kad pustite uže. Zato kaže učin, držite se užeta i onda velate fereku. Nemojte se razjedinjavati, to jest, nemojte puštat, jer čim pustite, vi ćete se šta? Razjedinit. Pa smo se mi danas razišli sa ovim vjerskim poglavarima u Bonu. Oni danas velič slave rođendane, vjerovatno ima dosta rahat lokuma, mesa, košulja, čarapa, jel ruža, kutija oni, oni ide, sad stavili su neprovine da se ne vidi koliko je uletlo u kutiju, koverti. I oni danas kažu vi ste najbolji umet. Vidi kako vi volite. I to obavezno mora dove se kakva pjevačica, jel da? ona malo, da a, dolije ulje na vatru. E, ovo smo dobro rekli, jel da ona dolije, da ono još vas bukta. Da ona malo jest, da zaprži, da ona malo zapjeva. Bosno moja poharana, pa ono suze krenu, pa svi plaću. I kaže, jes bio dobar mevlu. Koncert u džami. Jel' koncert u džami. Vole Allah te bareke ta, ne znaju volite Allaha dok harmonika ne uleti u mihra. I neđe na Ne znaju volite Allaha dok gitara ne dojde. Hao, žeži. Haj malo da kaže, da se i srca opusti. Šta da se opusti? I onda kažu smisloglavi vi trebate u taj džemat ući. To je, nemojte cijepa tuže. Da Bog da se sve pocijepalo što nije od Kur'ana i suneta. Amin. Eto ti sad. Svidio kako je jednostavno biti na istinu. Ako ti smatraš da je to uže danas oko mevlu da se okupilo, zamolite Allaha sa mimbera da vas proživi sa novotarima, sa ešarijama, maturidijama i reste amin ako smijete a mi nećemo. <laughs> Nama lakše ovako. I Allah molimo da nas ne proživi sa velikim grešnicima, sa novotarima, sa mušicima, nego uvijek kažemo, molimo ga da nas proživi sa kim? Sa aljekin. Sa iskreni. lahar. Hađija, Allah te nagradio. Imaš bolju akidu nek sva islamska zajednica. Vidio? U tri minute čovjek kaže, odmah, jasno ti, odmah koliko zna. On hoće da, se, da bude proživljen s kim sa? Iskreni. I na sudnji dan doći, Allaho poslaniće, mi smo tebe poštovali. Nama je Meho Kratović, kako nam je svirao za tvoj rođendan, ti ne, he, kako smo plakali za tamo. I još, da, naš nam je Sergija bila, 20.000 eura. I sve oslo u Bejtul Malu u raspodjelu, da troši onih koji se bori na Allahovom putu. <laughs> Gospodaru nebesa i zemlje. Jest. I kaže uzvišeni dalje, obrate pa. <coughs> kaže, vadkuru nijamete Allahi alikum. Kaže, i sjetite se Allahove milosti prema vama. Kad ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je, kaže, on složio srca vaša. E, eh, Znači, ovo je sve dio ajeta, braćo. Jedno bez drugog ne ide. Šta uzvišen ovdje kaže? Sjetite se Allahove milosti prema vama. Znači, Allahova je milost da nas sastavi na istini. Kaže, kad ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je, kaže, on ko? Allah složio srca vaša. Hajmo ponovo zavjeriti u njihov džemat. Smije li reći? Jer ovdje uzvišeni kaže, sjetite se Allahove milosti prema vama. A šta je milost? Oma arsalnake ila rahmeta lil alemin. A tebe, talalte Muhammede, poslali nikako osim kao milost svjetovima. Sunet došao kao milost. Jel, braćo moja, ovdje uzvišeni kaže da on spaja srca, jel tako? Jel tako? Evo, ponovit ću ajed. Vatkuru nirmetellah jaleku i sjetite se Allahove milosti e, prema vama. I kuntum ja'ba'em elefe bejne kulubekum. Kulubikum, kaže uzvišeni, pa ste kaže, pa je on kaže šta? Složio srca vaša. Pa je on složio srca vaša. Pitam sebe i vas, da li je Allah složio srca ljudi na mevludu? Odgovor jednostavno, jel da? Da li je Allah složio srca ljudi oko ajvas dedine pećinje? Treba ščipit pa ovo slagat na Allaha ako smiješ. Da li je Allah složio srca ljudi oko parlamenta? Da li je Allah složio srca ljudi oko djevojačke pećine? Da li je Allah složio srca ljudi oko harmonika? Oko gitara i pjevačica? Moj umete, u dalalet vodimo te, tako koncert se zove, jel? Jel Allah složio srca ljudi na tome? Šta mislite, jel? li nije? Kako će složiti? Ako nije on složio srca, kako će onda biti džema? Jer on kaže, va'tasimu bi hablillahi džemija, Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nemojte se razjednjavati. I sjetite se Allahove milosti prema vama kad je o složio srca vaša. Hajmo zavidjeti u džemat Muhammeda s.a.v. Jesu li oni bili složna srca? Jesu. Radi Allahu anhum, wa radu Allah njima zadovoljan i on njime. Eto kako je složio srca. Ebu Bekra, Omera, Beraj Malik nije rekao ubacite me kod muftije u njegovu rezidenciju da se tamo svjestim. Pa ću ja iznutra srediti situaciju, samo vama otvoriti. Evo sunneta, ehlem vesehlem, bujrum, merhaba. Samo, nene, ne, ne, oni su govorili, samo Allah poslije će ubaciti nas gdje treba da se žrtvujemo. I ubaci nas tamo gdje ono, gdje se napravila prepreka da ovo nešto neće da ide i uđe Beraj Malik i skloni prepreke, sad pa sad. A danas, I uzvišeni kaže dalje, i vi ste, kaže, fazbahtum, fazbahtum i ihvana. Kaže, i vi ste postali milošću njegovom ihvana, braća. Allah, ekber, gledajte dokaza šta je, Koje je džemat, samo u jednom majetu. Kaže uzvišen dalje, i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas on spasio. Na ivici džahnema. Bili ste u džehlu, u zabludi, pa vas on spasio. I kaže uzvišeni na kraju ovog ajeta, koji ovi, jel samo onaj dio pročitaju, kaže uzvišeni, kedalik, jubejenu Allahu lakum ajatihi la'allakum tehtedun. Kaže, tako vam Allah objašnjava svoje dokaze da biste lealekum tehtedun na pravom putu istraja. Pa šta to nama Allah ovdje reče šta je pravi put? I ko spaja na pravom putu? Prva stvar, pravi put i džemat, čvrsto držanje za Kur'an i sunnet. Zatim dva, pa se nećete cijepati kad se tu složite, tri, milost Allahova će biti nad vama, jer vas je on spojio oko toga. Četiri, on slaže srca na čemu? Samo na istini. I to su oni koji su složeni srca. Pet, postaćete, kaže, braća uzvišeni, kaže. I šest, zalikum, vasakum bihi, lalekum, Tako vam on pojašnjava šta? dokaze. Uzvišeni ovo nabrojano naziva dokazima da bi mi lekum te, istrajali na pravom putu. Eto, braći moji Tako kaže naš gospoda To su dokazi da bi mi istrajali na pravom putu. Međutim, danas se formiraju džemati u nuždi, u daruri, u muljanju, iako priznaju da je to džemat novotara, pa mi zbog te nužde izgubi smo Allahovu milost. Pa smo se ovako pocijepali. Zašto? Pa zato što Allah neće složiti srca na, na Nikad. A oni su na, na Sami kažu mi smo ešarije, mi smo maturidije, mi smo ovo, mi smo ono, mi smo ono, samo nismo to. Sve smo, ali nećemo sunneta nikako. Jer mi smatramo da je ovo taj put i pravac. Put krivudanja, bježanja, izdaje muljanja. I to ne da smatraju, nego kažu da je to taj put koji nam je naređen da radimo. Druge nema nego da bježiš i da budeš kukavica. Pa kažu, vidite da su se svi digli na vas. Vidite da vas svi napadaju. Pa vidite da vas stalno hapse i privode. Prate. Pa šta mislite vi tu tako? I onda kažu, jer vidite da ta dava nije ispravna. Šta oni govori? Šta to oni nama rekoši? Kažu nam da je test ispravnosti ove dave to ako te ljudi napanu, to onda nije u redu. Ako te ne napanu, niko te ne dira, to je prava dava. Jest papina. Ni papu niko ne dira. A šta je bilo sa poslanikom sallallahu U Mekki Poziva, poziva, trpi, poziva, poziva, udaraju ga, blatega, ga, psuju ga, vrijeđaju ga, rugaju mu se. Šta mu nisu sve govorili? Pa i isprovocira. To ko isprovocira hoće da ga ubije. Po ovima, ta dava nije bila mudra. Naprotiv, pogrešna. Nisi smio tako Allaho poslaniće nikako da uradiš. Vidiš da vas nema tu ni deset. Ti, evo Bekr, malo šaka saba i ti pošao isprovocira sve ovo sve će vas pobiti, šta vam je? Allah poslije će pobiti, stani malo, ne mora. Hoće da ga ovdje mora da je pobjeći. Toliko je ova dava, dava provociranja isprovocirala, šeitane. Nije ih dava isprovocira. Ona zato i dođe da odvoji i da spoji. Da odvoji ono što je isprovocirano i šljam, a da spoji ono što je istina. Zašto? Pa da bi Allah ukazao Elif lamim, e hasibe nasu, e jutre koje je kulu, amena Da bi Allah ukazao, da li mislite reći da vjerujete, ha? Da vjerujete kako vi hoćete. A da Allah ne ukaže na one među vama koji govore istinu i one koji lažu. Mi smo iskušenje dovodili oni prije vas da bi Allah ukazao ko od vas laže ako govori istinu. Pa kad budeš nosioc laži, ti si od onih koji će Allah pokazati da si lažao. Branio ti to čime ili nabranio svejedno. Kad budeš nosio istinu, Allah će te podržati i pomoć da ti budeš nosioc istine. A formirat džemate u nuždi sa novotarima je ništa drugo nego sobstvena propast. Vlastita propast osuđena u startu. Odgovor je šta? Ako je Allah složio naša srca na bidatima, na novotarijama, a to neko kaže jest da je tako, reći ćemo mu jednostavno ti nisi normalan. Jer uzvišeni kaže u sure Majde da je vjera usavršena i blagodat potpunjena. Ništa joj ne treba. I zamisli sad uzvišeni kaže da je vjera usavršena i potpunjena blagodat, a nema veze, ja ću vas spojiti na tome što vi smatrate da je dobro. A? Tako nam indirektno govori. A neće Allah Allah će spojiti srca samo na onome na čemu je on te bareke zadovoljan. Zato, braćo moja, uzvišeni te bareke ovo u ajetu nabrojano naziva šta? Dokazima da bismo istrali na pravom putu. Koji dokazima? Da, smo, da se svi čvrsto držimo Allahova užeta da se ne, razjedinjujemo, a dokaz su Kur'an i Sunnet, njega se držimo, da se ne razjedinjujemo, da je Allahova milost nad nama jer smo bili jedni drugima neprijatelji zatim da je On složio srca naša pa smo postali braća jer smo bili na ivici vatrene jame i onda uzvišeni ovo nabrojano naziva dokazima da bismo mi šta na pravom putu istrajali. Pa ako hoćete da istrajite na pravom putu, bujru ehlen Poziva vas poslanik sallallahu alaihi da uđete u njegov džemat, u džemat Ebu Bekra, Omer Alija, Bujrum. Uđite u njihov džemat i uđite sa Allahom voljom, dobrotom, milošću i pomoći direktno u džene. To vam obećava ko? Allah te bareke od Onaj ko hoće da malo šara, nek šara. Ko hoće da ide ovdje, nek ide Ko smatra da treba onako, idi, pa probaj, pa se vidimo za jedno, pa pa, za jedno dvije godine, pa ćeš vidjeti. Oni su satrali sve što je sistema se moglo satrati. Austro-Ugarsku, Franca Ferdinanda, kraljeve, Totene, Faraone, Titu, sve su oni satrali. Karl Heinz Rumenige, jel da? I njega su sve satraši. Oni u sve mogu se uklopiti. I bujrum, ako si izabrao da uđeš u tu mašineriju, uđi, ali budi siguran da ćeš izaći sam ljeven, sam sebe neš moći prepoznati. A doneste mi samo jednog čovjeka koji je uspio, kako danas mnogi kažu da, da uspijevaju da to sredi iznutra, pokažite mi jednog koji je uspio. Samo jednog. Samo jednog čovjeka. Da je uspio nešto. Nokat, prstić, zubić, <laughs> šta bilo. Samo jednog. Ne, ne, u, ga nokautirao. Dobro, braćo moji. Molim Allah te bareke da mi oprosti ono što sam pogrešio, to je od mene šetana, a što sam pogodio, to je odmah gospodara. Allah te bareke molim da vam podari bereketa u radu za njegovu vjeru. Allaha molim da sjedini srca muslimana, da i njih uputi napravi put, da im podari da jasno razliku istinu od neistine da je slijedi i da vide jasno zabludu, zabludu da je slijedi i da sjedini naša srca sa srcima svih muslimana i kad dovimo, to je sasvim razumljivo samo na istini, drug svijet neće odlično spojiti. Zato Allah molimo da i uputi sve nas, cijelo čovječanstvo napravi put. Allaha molim da nam oprosti grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno, da nam podari ono što je za nas najbolje i na ovom, a i na onom svijetu. Allaha te baraka ta'ala molim da nam pokrije naše sramote, da nam pokrije naše grijehe, tajni i javni. Allah molim da vas ovdje u ovoj dijaspori pomogne učnosti, zaista vam treba pomoć Allah te bareke tala, kako bi nadahnuo vas uzvišeni te bareke tala da budete zajedno i da rastete pod okriljem njegove milosti.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 Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjerni, soba put, vjerni. imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika,